боби шашум худи ҳамон шаб хоби подшоҳ парид бинобар ин фармон дод ки китоби ёддоштҳоро оварда дар наздаш хонанд ҳангоме ки китобро мехонданд дар он қайде ёфт шуд ки чӣ тавр мордахай дар бораи нақшаи куштори подшоҳ хабар дода буд ҳамон нақшаи куштори шоҳ ки дарбонон бихтон ва тораш кашида буданд ба мордахай барои ин кораш чӣ мукофот дода шуд пурсид шоҳ ҳеҷ чиз ҷавоб доданд хизматгоронаш шоҳ пурсид назди дар ягон кас ҳаст ҳаман бошад ҳозиракак ба қисми берунии қаср даромада буд то ки бо шоҳ дар бораи овехтани мордахайр дар дори тайёршуда гуфтугӯ кунад хизматгорон дар ҷавоб ба шоҳ гуфтанд ана ҳаман омадааст бигузор дарояд фармон дод шоҳ чун ҳаман даромад шоҳ аз ӯ пурсид барои нафаре ки шоҳ сарбаланду ифтихорманд гардондан мехоҳад чӣ бояд кард ҳаман бошад ба худ фикр кард оё ба ғайр аз ман боз касе ҳаст ки подшоҳ мехост ифтихорманд гардонад албатта не аз ин рӯ ба подшоҳ гуфт барои нафаре ки подшоҳ мехоҳад ифтихорманд гардонад جامعه شاهانه پادشاه که خودی شاه پوشیده است آورده شود این چنین اسب را با تاج شاهانه به سر که خودی شاه در آن سوار شده است بیارند سپس همه این چیزها به یکی از منصبداران عالی مرتبه شاه داده شود بگذار او کسی را که شاه سربلند گرداندن می خواهد جامعه شاهانه پوشاند инчунин ӯро болои асп дар маркази шаҳр бигардонаду пешопеш роҳ рафта эълон намояд мукофоти шахсеро ки шоҳ сарбаланд гардондан мехоҳад бубинед худи ҳозир рафта ҷомаву аспро бигир ва чунон ки гуфтӣ ҳамон тавр барои мордахаи яҳудӣ ки дар дарбор хизмат мекунад бикун амр кард подшоҳ ҳеҷ чизро аз гуфтаҳоят фаромӯш накун ҳамин тавр ҳаман جامه و اسب را گرفت جامه را به مردخای پوشانید و وی را در اسب سوار کرده در مرکز شهر گردانید اینچنین پیش او اعلان نموده فریاد کرد مکافات شخصی را که شاه سر بلند گرداندن میخواهد ببینید بعد از این مردخای به دربار پادشاه برگشت همان باشد رویش را از شرم پوشیده زود به خانه شتافت дар хона воқеаи бовай рӯйдодаро ба занаш зареш ва дӯстонаш нақл кард сипас занаш бо он дӯстони хиратмандаш ба ӯ гуфтанд азбаски мордахае ки бар вай дигар қудрат надорӣ яҳудӣ аст бар зидди ӯ истодгарӣ карда наметавонӣ ту бешубҳа шикаст хоҳӣ хӯрд ҳангоме ки онҳо ҳанӯз бо ӯ суҳбат мекарданд хизматгорони шоҳ омада зуд ҳаманро ба зиёфати эстер бурданд